Hezkunde Nazionaleko Ministruak elegia presentatu dialaik erandu reforman filosofia nausia zela jakurketa, idazketa, kuntaketa eta pentsaketaen indartzia kolegioan eta hortako egindia proposamenak bost salietan. Hoietan hanitz aipatzen den interdisziplinaretatia eranahi eranahibeita, adibidez matematika kurtsuai lotuko zaiola beste gehi bat edo istoia, SVT edo beste. Bost printsipio ezaik izan zaio Lehena delaik, aitzinetik aipatu eta hortan erakasgeietan dia. Istoia, ingoamena, hizkuntzak, osagaria, seguritatia, komunikazioa eta e kultura. Ikasle bakotxai laguntza berezia ekarik izanen zaio, taldeka lan eginez bigeren hizkuntza sartuko da bosgarenetik goiti, ez oai bezala laugerenian eta e, numerikoaen erabilpena seigerenetik goiti. Bestalde, egerdi eta bien arteko pausa, oen bat eterdi gutienetik izan beharko da. Beraz, eh, badira behikuntza batzuk, aran Alde batetik programen aldetik utzi dute malgutasun gehiago ziklo eta gehiago kontrutan hartzea ikasle bakotsaren eh, erritmoa eta haintzineko urteetan ziren eh, programa bizikizaztuak zehaztuak eh, urtez urte aldiz hor entxatzen dira justukia aurrari usten, uh, eh, usten eh, denbora ikas dezan eta hiru urtero hor eh, puntua egitea, zikloaren bukaeran puntua egitea jakiteko zertan den. Hori alde batetik, eta gero sartu dituzte beste puntu batzuk, beste proiektu batzuk, ara nora berasega jenean daitzen dugu guk LP, lan pertsonalizatua, justuki berba harinago diren ikasle horiek emaitea laguntza edo pista gehiago, beraz gehiago individualki aritzea, Eta gero bos garenean, eh, lauga garenean eta iru garenean sartu dute GIP deitzen duguna edo francesa SPI dira gaien arteko irakaskuntza praktikoak. Da azken zinean ebe proiektu edo sentsua gehiago emaitea kurtsuetan ikasten dituzten eh, nozioer eta entziatzea proiektu baten bidez eh, horren badiatzen, aztertzen eta bar. Eta azken uh, puntu nagusi bat badira, eh, gauzainit baina uh, eh, labur biltzeko, uh, eh, bos garrinean jartu dute bigarren izkuntza. Ba, eten txatzen dut, zenta azken finan justuki programa hola utziz malgutasuna, emaiten duela justuki ikaste bako txari bere erritmoan aritzeko eta ziklo horiek uh, eh, uh, eh, berdefinituz, hola, hola segituz, eh, ikasle bako txak bat ere bere, bere erritmoan aditzeko eta gauzen barnatzeko eta ez, ez leheno bezala hola urtero ebaloaketa egiteko edo ebaloazioa egiteko gizan. Mm. Beraz hori egia da alde bat etikona dela. Best alde ere pentsatzen dut proiektuen aldetik ere sentsua emaitea, aktorea bilakatzea hori ere beti ona dela eta ikasleak du proiektu bat eraman behar eta inzinatu behar eta gero bukaeran ere hauzko baten bidez uh, ebaloatu edo aurkeztu behar jadanik eh, plantanez harri genituen eh, olako proiektuak, uh, deitzen genituen horiek gai arte, beraz gaien arteko loturak justuki, zubia egin ditzaten uh, gaien artean, beraz deia hori gure ordutigian sartua zen, eta bigarren, uh, bigarren proiektua ustut guretzat importanta zena zen uh, deitzen genuen hori lan lagundua, eran nahi du ginen uh, ikaslen artean uh, nasketa egiten eta laguntzen zena, hor uh, metoduetan uh, ikasikasten, olako olako proiektua bagenituen eta ahunt lotua da proiektu edo programa berriari. Beraz egia da, izan dira aldaketa batzu, baina orokorrean ez gira jenatuak izan uh, olako proiektuekin edo olako erreformarekin.